ծրագրի պրեմիերան եղավ Երևանում։ Դրանից հետո մենք մեկնեցինք մոտ 17 համերգ տվեցինք Եվրոպայում։ Սա մեր երկրորդ համերգն է Ստեփանագերտում, մեր ուխտագնացության երկրորդ համերգն է։ Մենք ուխտագնացություն ենք անում Զվարթնոց տաճարից սկսեցինք մինչև գնալու ենք Կոստանդնապոլիսի բյուզանդական եկեղեցում ենք նվագելու, որի անունը Սուրբ Իրեն է։ Իմ առաջի ելույթն է լինելու իմ համերգը եւ մի 10 տարի ինձ հրավիրել են Ստամբուլ ելույթ ունենալու, հենց դուր զորքերը, բայց ես մերժել եմ բոլոր հրավերքները, ինչև եկավ հասավան պահը, ես ուզեցի բարձապես ես ուխտագնացություն լինի։ Իմ մտահղացումն է դա, իրանք չեն հրավիրել։ Ես գտել եմ վստահելի կազմակերպություն, ովքեր որ կազմակերպել են համերգաշարը, եւ բոլոր համերգները լինելու են հայկական եկեղեցիներում, բացի Կոստանդնուպոլիսի այդ բյուզանդական եկեղեցուց։ Այստեղ ամեն անգամ նվագելուց զգում եմ, որ պատասխան հատավության զգացողություն կա այստեղ ու անընդհատ փորձում եմ վերադառնամ այստեղ, որովհետև միշտ ժողովուրդը շատ լավ է ընդունում եւ սրտե բաց է ընդունում։ Ինքը ամբողջությամբ խորագիրը Լուսի Լուսո ծրագիրն է, որը ծնվել է Եղևնի հարյուրամյակի հիշողության տարելիցին, այո, սակայն ինքը այնքան լուսավոր է, որ այն պիտի շարունակության մեջ լինի, այն նաև հավաստիացնում եւ ապահովում է մեր լուսավոր ապագան, մեր հոգեոր վերածնունդը։ Իսկ հիմքում 5-րդ դարի եւ մինչև Կովիդաս առ այսօր 13-րդ դարի շնորհակալն էր, այսպեսին է ծրագրել։ Ձեր երգչախմբի մասին։ Մեր երգչախումբը ունի լեցուն պատմություն, Երևանի պետական կամերային երգչախումբ, այն ստեղծվեց ամբողջ Կովիդասը աշխարհի խմբերքերը կատարելու միտումով, երգչանկայի շատա Գարգին առաջին վեհապարի հովանավորությամբ, հետագայում Գարգին երկրորդ վեհապարը նույնպես մեր ծրագրերը հովանավորեց, որից հետո այն դարձավ պետական երգչախումբ, այսօր Երևանի պետական կամերային երգչախումբ։ Մենք մնում ենք հավատարիմ մեր սկզբին, մեր ծննդյանը, այն կատարել միշտ բեմերում կոմիտասի ստեղծագործությունը։ Այս տարի 5-րդ անգամ եղանք Մոսկովյան հարության փառատոնին Վալերի Գերգիևի գերստական ղեկավարությամբ։ Իսկ եւ չէ խմբում ընդգրկված երկիչների մասին, ես ասում եմ բավականին հանրահայտ մարդիկ։ Այո, կան վոկալ դպրոցն ավարտված կոնսերվատորիա, կան նաեւ գործիքային, ինչպես նաեւ մի քանի կոմպոզիտորներ։ Պետք է անկեղծ ասեմ, քանի որ մի խմբի մասին, որի ղեկավարն եմ ես, Գակապչյունի Համեստությունյանը, կուր լավ իր գործը սիրող մարդիկ են հավաքվել։ Ուզում եմ նշել նաև, որ այս ամբողջ ծրագրի եւ խմբերքային մտածողությունը եւ ամեն դրամատուրգիան դա Տիգրան Համասյանի նորովի իր մեջով իր պրիզմայով անցած մտավախություն չկար որ կանոնիկությունից այդքան հեռանալը չի ընդունում ինքը համարցակ մարդ է եւ իր նախկինում արած տարիների աշխատանքը ջազի մեջ իրեն ազատ է պահում դասականի հետ մրցակցելու կամ համադրվելու երկու կողմն են, մորական կողմը, ամհորական կողմը Ղարսից են, Ղարսի եւ մեջից եւ կողքի գյուղերից։ Այսինքն մենք եկել ենք Գյումրի այդ ճանապարհով Ղարսից։ Հորը, ստատիկն ու բաբիկը ծանոթացել են Գյումրիի մանկատանը, եւ հետո ամուսնացել են։ Այդ նույն մանկատանը եղել է Հովանես Շիրազը օրինակ։ Իմ հորական papas շատ մոտ է իր հետ։ Շատ պատմություններ կա։ Հորական էլի տատիկի երկու քույրերը առանձնացել են, իրանց ծնողներին սպանել են եւ նրանք երեխեքին տարել են Բեյրութ, հետո դրանից հետո տարել են Ամերիկա, այսինքն իրան գնացել են Ամերիկա, իսկ մի քույրը եկել է ոնց որ Գյումրիի մանկատուն է։ Սենց պատմություններ շատ կան։ Հենց ուղագի օրենք կապ կա, կարելի ասել, որ երկու կողմից եղերնի զոհեր ունեն ընտանիքում։ ես 13-14 տարեկան եմ, երբ որ առաջի անգամ առնչվեցի Մինչև այդ եկեղեցի մտել էինք, պատարակ լսել էի, բայց երեխա եմ, այ չեմ էլ հիշում թե ինչ է, ինչ է, բայց 13-14 տարեկան արդեն երբ որ հայկական ժողովրդական երաժշտությունն էլ բարձեցի, կա sense բան, sense հզոր երաժշտություն մենք ունենք, միևնույն ժամանակահատվածում հոգևոր երաժշտության հետ էլ սկսեցի առնչվել եւ հասկացա, որ իրանք նույն արմատներից են գալիս։ Այսինքն այդ եղանակների համակարգը, այդ ամբողջ նույն համակարգն է, ինչ որ որ հայկական ժողովրդական երաժշտության կարող է ինչ որ տարբերություններ մի քիչ լինեն, բայց ինքը մի տեղից է գալիս եւ Մեղեդիների կառուցվածքն էլ նույն անկանիմ առաջիկոյի Աշտոցի շարքանի այդ ցայնեղանակի մեջ կան բազմաթիվ ժողովրդական երգեր, օրինակ Հովարեկ Սարեջյանը եւ լիքը ուրիշ երգեր։ Ճիշտ ասած, պատճառը հենց այդ ժողովրդականին գնալն էր եւ զուգահեռ սկսեցի լսել ոգևոր մեր երաժշտությունը։ Անընդհատ ոնց որ ասենց ընկալում էի, բայց չէի ռիսկ անում, հանդգնում ինչ որ մշակումներ անելու, բայց գիտեի որ մի օրը գալու է, որ ծրագիր լինելու է այս ֆորմատի մեջ եւ երկու տարի առաջ որոշեցի որ լուրջ զբաղվեմ այդ հարցով եւ սկսեցի ուսումնասիրել, սովորել մարդկանց հետ, օրինակ Փարիզ գնացի 10 օր սովորեցի Արամ Կերովյանի հետ։ Ինքը Պոլսահայ է եւ ամբողջ կյանքը նվիրել է հոգեոր երաժշտությանը եւ շատ գիտակ մարդ է։ Իր հետ մոտավորապես երկու շաբաթ մենք ամեն օր փորձ ենք անում գնում իր տանը, որ շատ գրադարան էր, ոնց հայկական ոնց որ մտնեիր, ասենք մուշում ինչ որ տան մեջ եւ մենք այնտեղ իր ամոթ երկեցողություն ենք պարապում, ինձ սովորացրեց հայկական լիմոն ճանի նոր խազերը։ Մենք վերցանում ենք, ասենք, նոր ծաղիկ տաղը, շնորհալու վերցանում ենք խազերից միմիկվա նոտայագրությունը, ընդունված համաշխարհային նոտայագրություն, հետո եւ հակառակը։ Եվ այդ process-ը մի քիչ արդեն խորություն տվեց, այսինքն ես հասկացա, որ նյութը անվերջ է եւ ասենք չի լինի պարզապես ինչ որ վերցնել մակերեսային բանան է։ Խորապես պետք է սուզվել, հասկանալ նախ երկել այդ ամեն ամեն ինչը, կարողանալ երկել, հասկանալ թե իրենց ինչ են ներկայացնում է խաղիկները, ինչպես պետք է արվի եւ մինչեւ հիմա խորանում եմ շատ շնչին բան գիտեմ ես մեր հոգեվոր երաժշտությունից, բայց առաջին քայլերն արված են եւ մշակման մեղեդիները որ լսել եմ շատ մտքեր են եղել, տարբեր աշխարհներ եմ տեսել այդ երկերի մեջ եւ պարզապես այս ալբոմը որ Զայնաս կավարակը որ դուրս է գալու սեպտեմբերին, այս ինչը որ դուք այսօր լսեցիք, ձև է, մի մոտեցում է այդ եղեդիներին։ Բայց հաջողվում է նույն ստեղծագործությունը նույն ձևով նվագելը։ Չէ, այսօր լրիվ ուրիշ է, մի քանի օր առաջ որ լսեիք, լրիվ ուրիշ բաներ։ Բայց ինքը դասական երաժշտության, իմպրովիզացիայի եւ ավանդական երաժշտության խառնուրդն է։ Ես փորձում եմ շատ չհեռանալ, որովհետեւ ինքը կոմպոզիցիաները, ասենք, մի մեղեդին վերցրվել է եւ դարձվել է մի կոմպոզիցիա մեծ եւ այդ կոմպոզիցիան ինքն իրեն արդեն ունի իր դրամատուրգիան, իր ճանապարհը եւ այդ ճանապարհին կարելի է շեղվել ինչ որ տեղեր, բայց պետք է միշտ այնպես շեղվել, որ ինքը գա հետ, միտքը չպետք է կտրվի։ Հաճախ ինձ թվում է, թե երաժշտությունն է ձեզ տանում, ոչ թե դուք եք ստեղծում երաժշտություն։ Ահա, այդպես էլ կա, այդպես էլ կա։ Առաջին անգամ երբ զգացիք երաժշտության հզոր ուժը։ Չգիտեմ, մանկուց դրանով բանով եմ տարված եղել, այդ ավելի շատ է ինձ հետաքրքրել, արել ինչ որ հետաքրքիր աշխարհներ, քան ուրիշ բաները։ Երբ հասկացաք, որ երաժշտությունն է ձեր կոչումը։ Չգիտեմ, իմ մոտ այդ ձև բան չի եղել, որ ես ասեմ, ինչ որ ընտրություն կատարեմ ինչ որ բանի միջև եւ երաժշտության։ Միշտ այդ է եղել, ես չեմ որոշել ինչ որ լավ հիմա երևի երաժշտությունով չզբաղվեմ ամենայն դեպքում կամ չէ, այդ ձև բան չի եղել։ Իսկ եթե դաշնակահար չլինեի կամ ձեր թակնված տաղանդը։ Թակնված տաղանդ չունեմ, բացի երաժշտությունից։ Ցեղասպանություն վերապրածների ժառանգ եք այդ թեման տեղ ունի ձեր ստեղծագործության մեջ որպես կոմպոզիտորի։ Որպես կոմպոզիտորի մշակում ես կասեի իմ նախորդ ես մի 4 ամիս 5 ամիս առաջ լույս տեսած ցայնասկավառակի մեջ երկու կոմպոզիցիա կա որ նվիրված է դրան, բայց ժողովրդական մեղեդի է, կոչվում է Յամանյար, որը Ղարսի հետ կապված թեմա է, եւ ես այդ մշակելուց ապրել եմ, պատկերացրել եմ այն ինչը որ ապրել են իմ տատիկիս ծնողները։ Ինչ երաժշտություն է, որ կարող եք անվերջ լսել։ Շատ բաներ կա, որ անվերջ կարող եմ լսել, բայց անընդհատ ամեն օր չեմ լսի։ Ամեն օր չէ, չէ, չկա։ Անվերջ կարող եմ լսել, բայց ամեն օր չէ։ երաշտությունը միայն կարող է համեմատվել երաշտության հետ, այսինքն չի կարելի երաշտությունը համեմատել նկարչության հետ։ Ինչ որ ուղայացնել կարելի է պատկերացնել, ինչ որ փորձել, ասենք երաշտությունից ոգեշնչվել, որ նկարել կամ հակառակը, բայց երաշտությունը միայն կարելի է բացատրել երաշտության լեզվով։ Հենց փորձում ես բառերով երաշտությունը բացատրել, հասկանում ես թե ինչքան անհնարին բան է դա։ Հնարավոր չէ, ասենք մի ինչ որ ակորդ նվագես կամ մի հերանջում նվագելով ավելի շատ բան է ինքը ասում, քան փորձես այդ բացատրես։ Այսինքն այն ինչ որ առեղծված կա երաժշտության մեջ, որ ես ամենայն դեպքում չեմ հասկանում, թե ինքը որտեղից է ծնվել։ Երաժշտությունը անբացատրելի մի բան է, լեզվի հետ կապ չունեցող բան է։ Դրա մեջ աստվածային բան կա, որովհետև իզուրջի որ բոլոր կրոնները, աղոթքները, բոլոր կրոնների միանշանակ կատարվում են երաշտությամբ։ Բոլոր ծիսական այդ բաները կատարվում են երաժշտության, այսինքն երաժշտությունը Աստծո հետ խոսելու կամ մարդուն Աստծո հետ մոտեցնելու մեջ շատ կարևոր մի բան է։